NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na još jedan NXS Web podcast. Ovoga puta u drugu epizodu E, naše, našeg serijala 1 na 1. U ovoj našoj drugoj epizodi ćemo početi e, sa jednom zanimljivom temom, znači imamo ukupno dve teme koje ćemo danas onako u kratkim crtama obraditi. E, prva je kako razmišljati pozitivno, a druga je pričat ćemo malo o koncentraciji kako poboljšati istu. Kako razmišljati pozitivno? Poznato je svima da živimo u veoma teškim vremenima, pogotovo u ovoj našoj zemlji, i da ostati pozitivan i razmišljati kako treba je svakako jako bitno. Pozitivno razmišljanje je veoma bitno i može vam naravno puno pomoći u vašem životu. Njime ćete se osloboditi od stresa, nervoze i eliminisati negativne misli. Ako negativno razmišljate, osjećat ćete se loše, bit ćete napeti, depresivni i nećete moći da se opustite i uživate u životu i nekim aktivnostima koje vas inače ispunjavaju. To znači da ono o čemu razmišljate utiče na to kako ćete se vi osjećati. Zato razmišljanje pozitivno, blagotvorno utiče na vaš život i vaše funkcionisanje. Iako se trudite, naravno u većini slučajeva ne možete tako lako da oterate crne misli i da ih zamenite sa onim lepšim, s obzirom da smo okruženi sa jakom velikom količinom e, loših vesti, e, loših stvari, znači jako malo toga da kažem se dešava što je baš pozitivno. Ali naravno e, morate da se potrudite da oterate te crne misli i da ih zamenite sa onim malo lepšim u svakom slučaju. E, taj proces nećete postići preko noći, znači svakako je potrebno vežbati i kroz neko vrijeme primetit ćete svakako napredak. Kod nekoga preko, nekoga kasnije, sve, zavisnost, e, sve u zavisnosti kako se trudite, ali uspećete da zaustavite negativne misli i da razmišljate pozitivno. Kada to postignete, vidjet ćete koliko ćete se bolje osjećati, a nervoza i stres će svakako nestati ili će se značajno smanjiti. Što znači da praktično vaš život zavisi od vaših misli. Zato biste trebali da naučite da ih kontrolišete koliko je to moguće. Utičite na vaše misli, ali ne samo na jedan dan, nego svaki dan. Neka to traje koliko god treba, od nekoliko meseci pa do godina. Posle toga bi trebalo da primetite promjene, a i sam, e, od sebe će vaš mozak početi pozitivnije da razmišlja. E, mislite na rezultate koje ste postigli time što ste uspjeli da se iskontrolišete i niste dozvolili da vas obuzmu tamne misli. Počnite od toga što ćete se zapitati o čemu najčešće mislite. Većina ljudi misli o poslu, o uspehu, o karijeri, o parama, o ljubavi, i tako dalje. Vaše zdravlje je odraz vaših misli jer naravno kao što smo već i rekli kako mislite tako ćete se i osjećati. Svako jutro počnite sa pozitivnim mislima, to je jako bitno. Ukoliko ste vernik, zahvalite se Bogu što ste živi, zdravi, probudili ste se, ako je napolju lepo vreme, to svakako je veliki plus da počnete dan pozitivno. Ako imate bliske ljude oko vas, prijatelje, porodicu, budite zahvalni što imate takve ljude i što vam oni pomažu da pregurate teške trenutke. Pokušajte da kroz život idete sa dosta humora. Tražite u svemu razlog da pogledate pozitivno, da se nasmete i da budete srećni. Ljude prihvatajte onakvi kakve jesu. Nemojte previše očekivati od ljudi, niti im previše verovati. Tako, se nećete ni razočarati u većini slučajeva. Znači sve primate sa dozom opreznosti. Imajte volju i želju za sve što radite. To je jako važno. Da volite sve što počnete da radite, radite to sa voljom, jer ako nije tako, sve je u uzalud. Postaćete negativni, mrzeće vas, postaćete lenji i za čas posla ništa od toga nećete napraviti. Uvijek se trudite da govorite pozitivno hrabrite ljude oko vas, tešite ih, slušajte ih. To će im sigurno mnogo značiti, a i samim tim vi ćete se osjećati bolje, jer ćete imati utisak da ste nekome pomogli ili ste dali neki koristan savet, samim tim to je pozitivno i imat ćete utisak da ste uradili nešto kako treba. Znači svaki dan bar po jednu korisnu stvar uradite, jedno dobro delo kako bi neki rekli i vidjet ćete kako ćete ulepšati svoj dan. Potrudite se da kroz život idete sa što manje brega, što više opušteno, koliko je to moguće naravno. Izbegavajte svađanje i da budete sa nekim u lošim odnosima ukoliko je to ikako moguće. To naravno izaziva negativnu energiju, dodatno vas opterećuje i svakako će doprineti lošim i negativnim mislima. Zato se potrudite da budete, e, da budete u skladnim odnosima, koliko je to moguće, sa svim ljudima koji su oko vas. Ono što je posebno važno je da se radujete malim stvarima. Verujte mi, bit ćete mnogo srećniji i raspoloženiji. Kupite sebi sladoled ako volite sladoled. Izađite negde na piće, omiljeni kafić, izađite u šetnju, izađite, radite nešto što volite, što vam se sviđa, a što nije skupo i ne zahteva ne znam kakve pripreme za tako nešto. Kada je nešto na vama da učinite, uradite to sa punom posvećenošću. Ako pak ne uspete u tome, značite da ste dali sve od sebe i nema potrebe za nervoz. Stvari ne idu uvek onako kako mi zamišljamo, ali ukoliko se vi potrudite i date svoj maksimum, to će svakako biti lakše i ćete lakše da se oduprete negativnim e, mislima i negativnoj energiji. Možda će početi da vam nadolaze i crne misli, ali vi ćete naravno ih se vrlo brzo rešiti tako što ćete razmišljati pozitivno. Recite sebi, ja sam uradio sve što sam mogao, pokušao sam sve što je u mojoj moći, ostalo nije do mene. Biće kako bude, kako mora biti. I vidjet ćete koliko ćete se vi bolje osjećati nakon ovih izgovorenih reči ako vas zadesi, ne da Bože neka nesreća, teški trenuci, bodrite sami sebe i pronađite snagu da idete dalje, jer to i morate. Predaja svakako nije opcija. I prelazimo dalje, što je bio tekst posvećen pozitivnom razmišljanju, neki onako kratki savjeti sada ćemo da isto tako u kratkim crtama prođemo kako da poboljšate koncentraciju. Neradko se iz raznih razloga ili vrlo često dešava da nam koncentracija nije na odgovarajućem nivou. Dobra koncentracija je veoma bitna da bismo sve svoje obaveze uradili onako kako se to očekuje. Sigurno i vi imate naravno periode kada vam je hiljadu stvari u glavi, mnogo problema i briga, što privatnih, što poslovnih, a u takvom periodu nije ni čudo da nešto zaboravite, previdite, ali je važno da se rešite razmišljanja o onim manje bitnim i nebitnim stvarima i rasporedite sve po prioritetu i tako ćete imati vremena za sve. Sljedeća stvar što je bitno je da znate šta želite time da postignete. Pre samog početka rada nekog, ukoliko ste zbunjeni, ukoliko niste sigurni šta treba, koji rezultat treba da izađe iz toga, kako će to da ispadne i tako dalje, niste sigurni šta je najbolje, bit će vam svakako jako teško da realizujete započeti, e, započeti posao ili akciju. Kada dođe na red za neku komplikovanu obavezu za koju ne znate kako da je uradite, trebate da probate da zamislite kako to radite i kako će ona ispasti. Uglavnom se trudite da razmišljate pozitivno, znači da ćete to uspešno završiti taj zadatak i kada zamislite da radite, zamislit ćete kako ste to završili i e, većina istraživanja koja su provedena po ovom e, pitanju su došla do zaključka da je ovo jedan od načina da brže, lakše i bolje obavite započeti posao ili akciju. Ono što je također važno je da rasporedite glavnu i veliku obavezu u nekoliko manjih obaveza. Tako na prvi pogled teška obaveza ili akcija ili posao neće izgledati baš toliko dramatično ukoliko podelite u nekoliko faza, tako da je nazovemo. Na od vas se očekuje da znate celo gradivo iz neke knjige ili tako dalje. To će naravno biti mnogo lakše realizovati ukoliko učite poglavlje po poglavlje realizujte nekoliko jednostavnih obaveza i put ka konačnoj realizaciji će biti svakako lakši i ispašće sve kako treba. Također istraživanje su došla do zaključka da namirnice koje se drže puno zasićenih masti i šećera škode koncentraciji. Što znači, najvažnije je da u danima kada imate mnogo posla ne konzumirate ili izbegavate ili smanjite tu vrstu hrane najveću važnost ima dovoljen unos vode, zato što mozak upotrebljava puno vode pri većim umnim naprezanjima. Također ono što je u istraživanjima se pokazalo kao jako korisno je meditacija. Meditacija je idealna za koncentraciju i fokusiranje. Ona podrazumeva način da se opustite i odbacite nepotrebne misli. Sve u svemu pomaže da lakše sprovedete u delo, ono što treba i da poboljšate svoju koncentraciju kako vrijeme bude odmicalo. I naravno kao zaključak, dobra koncentracija je preduslov za uspeh i napredak u svim sferama života, nemojte to zaboraviti. Znači ovo su neka okvirna pravila u kratkim crtama šta biste mogli da uradite da poboljšate vašu koncentraciju. I to bi ujedno bila i poslednja informacija koju smo imali u ovom e, našem u ovoj našoj drugoj epizodi našeg podcasta. Nadam se da će vam ove informacije biti korisne. Vi naravno ostanite uz NXS web radio podcast i uskoro će biti još zanimljivih emisija. Budite dobro i zdravo i veliki pozdrav. Ćao, čao, čao. NXS Podcast.